الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتو تبلي ونكيا ربنا سبحانه وتعالى هدف دنيا تنرت نؤمف يجر القرآن كي كيست نقفها متي حتى جنين اللي أقبه والنسان أممنيف عبادات جتشو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في علما ما كان اللي هانا قبرني في أميجر ربين كنا كان أحملهن أمنا جتشو tole eega rabbiin kenna ibaadaa isaatiif nu uume ibaadaan tuni waan akkami ibaadaa jechuun maal inni yoo isii beeynee akkaataa isii hubanne akkasitti rabbii kenna gabbaruu dandeenya Cibaadaa jechuun yoo lugaa arabaatti ilaalle wanti inni irraa fuudhame lugaatti tazallula jedhaniin tazallula jechuun dhuf gadi qabuu, gadi xiqqaachuu, gadi jechuu jechuudha. Kanaaf gabrichi gabrummaa qabu wanti abdii jedhameef lugaa arabaatti isatuyyuu gadi xiqqaata sayida isaatiif. Kanaaf cibaadaa jechuun asirratti rabbiif gadi qabuudha. Rabbiif gadi jechuudha. Rabbii cibaadaa haqa godhatuuf gadi godhachuu jechuudha. namni gadi godhachuufiin haqa tahu rabbii kenna isatu nicmaa guddaa nurratti oole nicmaa lakkooyne keessaan baane akka nu jiraachisuu fahmii nuu kennuu waan dhageenyu nurratti uumee nu dhageessisuu agaree nurratti uumee nu agarsiisuu nicmaa haganan jedhamne waan inni nurratti ooleef rabbii kenna san qofaaf gadi jechuun barbaachisa jechuudha duuba ibaadaa jechuun maqaa waan rabbiin kenna jaalatuuti waan rabbiin keenna jaalatu gocha tahuu jecha tahuu akkasuma ka zaahira ka mul'atuu fi ka dhokataa tahuu waan rabbiin kenna jaalatu erga tahee wanti suni cibaadaa jedhama cibaadaan tuni waa hedduuf keessatti qabatti cibaadaan cibaadaa qulqullittii taragaan itti jirtu ta quraanaa fi hadiisni itti qajeelche ta yoo isii nama birootiif godhan rabbiin keenya namatti dallanu ta akkasiittu jira cibaadaa jechaa fi gochaa ta yeroma duraa ragaan quraanaa fi hadiisarraa itti dhaabbatee cibaadaadha jechaadhaan nuu takka ta akkasiiti cibaadaa akkanaa qulqullittii tana ta ragaan itti jiru tana waa heddutu keessatti argama cibaadaa qalbii jedhamti gariin gariin cibaadaa jechaa jedhamti gariin ibaadaa qaamaa jedhamti gariin ibaadaa horoodhaa jedhamti ibaadaan bakkiteen isin itti qoodamtu bakkitee kanniini bakka afuritti qoonnee ilaalla tokkoffaan cibaadaa qalbiyyaa jedhamti ibaadaa qalbii jechuudha ibaadaan qalbii sunis bakka lamatti qoodamti isin maanu takka yoo ictiqaada taatu ictiqaada jechuun rabbiin gooftaan كاكان جبرم الله ملئ هنجرو جتشو يادو مكوت إساتي في صفات إسا قوتوت أمنو ملايكا في كتابة في رسولة في قوية أخرات اللي أمنو كنين إبادة اعتقادية جدا مبارك الله فيكم تقو أموت نويو عبادة اعتقادية كيسا قول القلب جدنين كان كقلبين جد عمل القلب تجد أمتو يجد كقلبين هجد وانت قلبين هجدتو ربي في إخلاص قلو rabbiin jaalachuu rabbiin sawaaba isaa kajeeluu cadaaba isaa sodaachuu rabbi irratti irkachuu waan namarratti hojjetame sabbaruu awaamira rabbii kennaa ajaja rabbii kennaa qeebalanii irratti sabbaranii dalaguu macsiyaa isaarraa goruu kunniin hojii qalbiidhaa jedhama kanaaf cibaadaan qalbiyyaan bakka lamatti qoodamte jennee akkanatti ilaaluu dandeenya cibaadaan qawliyyaa jennuun tagartanii jechaa ammoo فكينياب كلمات توحيدا جتشو قراتي قرآنا قرأو ربي كينا تسبيها تحميدا في كان كان فكاتو برو ذكروا ربين كرا ربي تنما يامو علمي شريانا مبرسيسو في كان كان فكاتو كنن عبادة قولية جرما عبادة بدنية عبادة قاما تجنون أمو صلاة سجود ربي قلو صوما في هجي طوافة قرا ربي كيسة دولو ilmi shari'aa deemaniitiin hin barbaadachuu fi kan kana fakkaatu cibaadaa qaamaa jedhamee laalama jechuu baarakallahu fiikum cibaadaa maaliyyaa ka jedhamu cibaadaa horoodhaan rabbiin gabbaranta jedhamu ammoo zakaa baafachuu sadaqaa sunnaa kennachuu rabbiif jecha waaqaluu akkasuma nazrii godhuu horoo isaa irraa waan silaa barbaachisu baasee miskiinaa kennuu kunniin cibaadaa maaliyyaa jedhameetiin ilaalama jechuudha kunneen ibaadaa nama dubbanne kunneen ibaadaa qulqullittii ta itti jiru jechuudha ibaadaan ragaan ittiin jirre ammoo wanti kun ibaadaadha yoo waan akkanaa hojjatte waan akkanaa qabda jechaa kan qabne garuu ati waan san niyyaa keetiin ka ibaadaatti jijjiirtutu jira ibaadaa qulqullittiin tan jechuu qulqullittii wayta jennu taragaan qajeelaan itti qajeelchee waan akkanaa argatta jedhee irratti hin jirre abbaan ofii ofiitii cibaadaatti jijjiiratutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ka akkasii suni waan sunnaa tahe yoo hojjetan ta hundeen isii ibaadaadha. Yoo waan akkanaa hojjette waan akkanaa argatta jechaan ittiin jirree abbichi aadaaf yoo dalage aadaa san yoo niyyaa isaa qulqulleeffateetiin hin jedhe ibaadaatti isaa jijjiiramti jechuudha. Fakkeenyaaf maatii ofiitti nafaqaa kennachuu, haadha manaa gartanii nafaqaa isiin barbaaddu kennuufi ijoollee ofii xaaruu, deynii namarraa kaffaluu, eh? akkasuma wantoonni kana fakkaatu ka aadaa godhatee namni waliin jiraatu yoo abbichi niyyateetiin hin jedhe ibaadaatti namaa jijjiiramtu jechuudha. Akka keessummaa kabajuudhaa, akka birrul waalideeyni faa, namaa kennuufaa. namaa liqeessuufaa kunneen aadaa namni walii liqeessa walirraa liqeeffata aadaa namni keessummaa kabajaa garuu yoo niyyateetiin hin jedhe namichaan kun yoo gartanii wantoota akkanaa kana wantoota manduubaata jedhamu kana wajhi rabbii barbaaduudhaaf ka hojjetu taate akka waytaa nafaqaa ofiirratti nafaqu niyyaa xaa'aa rabbi irratti jiraadha xaa'aa rabbi irratti jajjabaadha jechuudhaan ofitti nafaquufaa wayta ijoollee isaatii baasee nafaqaa kennu ajaja rabbii kiyyaa hordofa jechuufaa rabbitu ijoollee tana tiisinaan jedhe ijoollee tana guddisinaan jedheefaa ijoollee tana tarbiyaa godhinaan jedhe akka isaan rabbiin gabbaraniif jechaan iyyatee ijoollee kenne nama manguddoo ka yaabbii irratti ol bahuu dadhabefaa karaatti argee yoo yaabbii irratti ol fuudhefaa akka inni gartanii bakkitee barbaade gahu akka tacabarraa namichaan suni nagaa bahuufaa kan kana yoo rabbiin jazaa isarra eeggadha jedhee ka hojjetu taate cibaadaatti isaa jijjiiramtu jechuudha. Fakkeenyaaf fuudhaa hirumaa yoo ka taate yoo haraamarraa lubbuu tiyyachiisa jechuu faa cibaadaatti isaa jijjiirama jechuudha. Kuni mormii hin qabu. Kuni gartanii ragaan hadiisaa nabii keenyaati sallallahu alayhi wa sallam rabbii maal jedhaniin sa'adiin ati nafaqaa takka yoo kennite wajhi rabbii barbaaduudhaaf mindaa rabbi irratti sii galcha jedhaniin hattaa wanti ati warra keetii kennitullee jedhaniin rasuulli rabbi hadiis abii mascuud ilbadrii keessatti maal jedhan namni muslimaa tokko yoo warra isaatti nafaqaa kenne nafaqaa silaa warri barbaadu maallaqa wacii jedhan kan wacii jedhanmoo maal jedhan siila afaan kennan maal jedhan baasiidha baasii warri gaafatu ka gartanii torbaanii tahinaa ka ji'aa tahinaa ka guyyaa tahinaa yoo baaseetiin hin kenne haala rabbi irratti rigatuun kaanat lahu sadaqatan sadaqaa isaaf taate jedha rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam waan akkanaa kana namni keenna qubaan qabu hin yaadatu yoo haati manaa birrii naa kenni maallaqa naa kenni gabaa jettuun baasee itti kenna haguma isiin jette gariin yoo dhibba jette dhibbuma itti kenna garii yoo isiin dhibba shan shan itti kenna garuu hin niyyatu wanti suni dogoggora jechuudha niyyatuun nu barbaachisa hattaa haati manaallee yoo abbaan mana hattaa bishaanuma dhugunaa kenni jedheen niyyatuu isii barbaachisa jechuun bishaanuma baafteetiin abbaa manaatii kennitu kana yoo niyyaa qulqulleeffattee rabbii kiyyarraa jazaa argadha jechaa kan niyyattu taate ibaadaatti isii jijjiirama jechuun khayrii isii taha jechuun kanaaf waan akkanaa kana kana yoo niyyanne niyyaan kenna kun gara ibaadaatti nuu jijjiira gaaf tokko sahabaan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam rasuulatti dhufanii mana rasuulaa dhaqanii ibaadaa rasuulaa gaafatan. Ibaadaa rasuulaa gaafatanii jennaan ibaadaa rasuulaa akkatti rasuula rabbii rabbiin gabbaran itti himan warri rasuulaa. Eega kana sahaabaan sun deebi'anii namuu waan silaa barbaadu ofirra kaahe garuu rasuulli rabbii waan sanni dhooggan haga ribaan bahu jechuudha. Kabiroo ammoo tunuyyuu gaafa jarri sadiin goda duuddee gonni itti cufamee namni sadihii goda duudanii godni itti cufame goda san keessaa akka itti isaan yaa'an dalagaa gaarii dalaganiin tawassula tahaniiti tokkoon isaanii maaliin tawassula tahiree gaafasan haadha abbaatti tola ooluudhaan yaa rabbi yoo haadha abbaa kiyya san an tola itti oolee aanan akkasitti isaan obaasee ilmee fi aanan ka obaasu taate sila haadha abbaa aanan obaasuun qallabuun haadha abbaa xaaruun dirqama akkanumaan namarra jiru waajibaa isa namarra jiru garuu yoo niyyateetiin hin jedhe akka ibaadaatti isaa lakkaahama jechuudha kanaaf rabbiin olaane jara sanii rahmata godhee jara san goda san keessaa yaasa jechuudha hattaa kalammataa ka jara sadii san keessaa maal jedhe yaa rabbi ana mindaa nama na bira dalaguu mindaa wayta kennuuf dafee kennaafi yookaan walitti qabeefi isaa guddisaa horoo isaa san gaafa san horoo san wanni an guddiseefiif yoo wajhii kee barbaaduudhaaf taate nurraa dhagaa tana kaasi jedheen كنا حتى أنا ما نما برد لغو من دا لا نما نما برد لغو من دا إثاثة ويتكفلني يو كنية تاتي نيان سنقرتني إيه، عبادات نما ججرم تججو حتى وان حرامات وكواجبة ليسي وان حرامات وكو يورب ججة ليسا عبادات نما ججرم تججو أكريا أليسو حن ليسو غشي ليسو نمن مسلمات وكو يو رب الرثواب برباد ولاف عقاب إثاثة داجو لاف ربي رانا na dhoorge ربنا rabbi هندي dhoorge hin dhiise jechuu niyyatee yoo عبادة الرت من إساتات جدت بارك الله فيكم حديث أبي هريرة رسول صلى الله عليه وسلم وانجرا يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة قبرتك يا يود دلقا همتو تك دلقو بربادي جري الرت بريسين أهل أنه جتت جران قبروتا إسا ملايكات الربين فإن عملها يو إني هجتي فاكتبوها بمثلها تكت من سن إرتب الرئيس ساجران وإن تركها من أجلي يو ناجتش كريس تاتي قبرتك يسوني دلي ياد سن فاكتبوها له حسنة غاريت إساججرا غاري كتبا في جران يو حمتو سن فالا سني أموك خيري تلتو يادو تاتي يو كتلتو yaadu taate yaadee garuu kan dalagin taate faktubuu haalahu hasanatan gaarii takka katabaafi jedhaan yoo yaadee dalage hoo kudhaniinnaa katabaafi haga dhibba torbaatti dachaa naa godhaafi jedhaan jechuudha kanaaf dalagaan silaa nuti dalaynu ibaadaarraa hin qulqulloytu jechuu beekuu qabna dalagaan nuti dalaynu hattaa tawaajibaata dirqamni irratti godhamee akkanumatti hojjannuuhuu yoo nuti ni mindaa guddaa nu qabdi jechuu beekuu qabna jechaadha. Hattaa wanni mubaahaataa wanni aadii akkanumaan namni hojjetu fakkeenyaaf hirriba faa nyaatee dhuguu faa bitee gurgurachuu faa wanti kunniin yookaan abbichi niyyaa isaa qulqulleeffatu taate cibaadatti isaa jijjiiramti. Fakkeenyaaf hadiisa Abii Mas'uudii fi hadiisa Sa'adii Kareef Dabre keessatti ragaan gayaatu nuu jira akkasuma jecha mucaad tokkotu jira abii muusa alashcarii radiallahu anhu akki jedheen yaa mucaadii oo ati qur'aana rabbii mee akkamitti qaraata jedheen inni jennaaniin yaa abbaa muusa halkan gara awwalaa kana rafee gara aakiraa ka hirriba kiyya quufee jedheen garuu wayta quufee ka'u kana waan rabbi naa laaffise ni salaataa hirriba tiyyasanillee bilaashatti laaluu akkuma wayta ka'ee dhaabbadhee salaatuu san rabbi irraa jazaa argadha jedhee yaadu sanitti hirriba kiyyallee jazaa argadha jedhee yaada jedheen maaliif hirribni rafu sun ibaadaa inni aakhira halkanii godhu san irratti isa jabeessa hin niyyate jechuudha gaafa kana kanaaf hattaa hirribni nu yoo niyyataniitiin rafan yoo gartanii ibaadaatti jabaadhaan jedhaniitiin rafan mindaan isaa guddaadha gara ibaadaatti namaa jijjiira jechuudha rabbiin kenna subhaanahu ta'aala kanaaf jiruun nama muslimaa hundi isiituyyuu ibaadaadha. Kanaaf namni muslimaa tokko yoo dubbatullee bilaa shan dubbatu, yoo deemullee bilaa shan deemu, ibaadaatti yoo rafullee yoo nyaatee dhugullee ibaadaa isaaf ta'uun yaaduu barbaachisa jechuudha.